am poesio cae grammatica genro. Mi estas sporada, tio estas ne tro constanta apresanto de poesio. Iele trapele mi trafas iun poeton au nur poesiagion cae entusiasmigas. Sed ne tro longe, char mia pragmatica computilezza naturo emas surterigi min sur pli solidan terrenon. Giuste antau celcai tagoi en Israela ciu taga giurnalo, mi hazarde malcovris la jenan poesiagion, cium mi amatorezze traducis al esperanto. Preferinde. Si digios ni je bordo de rivero cae trancios mi marcian canon, el ciu faros shalmon, por ludi melodio in alvi. Facte un unuran melodion, audigos mi ciel cripla birdo. Tio shainas al mi prefere ol regali vin per iPhone au aipodo au aipedo. Igis minus cibola la ticla apud meto de lirike bucolica cae romantica etosso en la unua parto cum la intense brusca attaco al banala consumismo en la concludo en tinte pri la autoro Mordechai Geldman ses de sepia raja psicologo verkisto cae poeto mi ex ciis pri la lasta tempa el dono de lia decvara poesia collecto, titolita Teorio de Unichezzo, inclusivanta giuste la supran poesiajon, cae tial mi gin acetis. Trafogliumante la libreton, mi surprisigis trafanta saman am poesiajon aperantan cae sur la dextra, cae sur la maldextra pagio. Mia unua reago, cause de mia tuia iugema aliro, estis pensi prieraro de empagigo, sed poste mi trovis alia in quin tiu spezza in dubla in poesiajoin. Post pli zorga legato mi malcovris che en tiui unua vide i poesiajoi la poeto ie unua persono sin adressas recte al dua persono, cai la i trovizas en la grammatica i genroi. En la hebrea lingvo, cai en la araba, la alia vivanta semida lingvo, cefe dank al diacritai signoi por la vocaloi quiu in oni scribite aldonas nur en poesia i vercoi kai en baslerneia i lerno libroi oni povas precise indichi ciu la alparolanto rolanto kai la alparolato estas viro au virino Ien exemplo de fraso en quar grammatica i genroi laula tipoi de interrilatoi illustritai en la supra bildo. Esperante. Mi telefone vocas vin. Hebrei. A. El viro al virino. Animet al fene laich. Bo. El viro al viro. Animet al fen elecha. Zo. So el virino al viro. Anime tal fenet eleja. Do, el virino al virino. Anime tal fenet Do, la iomete surprisa malcovro estis che in la ses am poesiagioi supremenzi itai, la poeto sin adresas unue al viro, poste cun exacte la sama in havo al virino. Tion li tute ne povintus fari en esperanto. Tamen, sem dube, e la grammatica vid punto, nia lolo zo vere simpligis ancao la inter homain am relatoin. Nin esperantistoin generale ticlas la bunta lingvo diversetzo cae la genro au grammatica sexo en la diversa i estas fonto de sucricae surprisoi. Gi precipe estas divido de substantivoi en classoi, vira, ina, cae neutra. La adjectivoi, articoloi, pronomoi, ocase ec verboi, cotopo, accordas cum la genro de la substantivo. Tio estas, ili havas malsaman formon laula genro. En la plimulto e la modernae hinde-europae lingvoi, la genroi au cunfandigis al iai du, ina cae vira en la itala, franca, hispana cotopo, utra por ina vira, cae neutra en la dana cae sveda, au tute malaperis en la persa cae angla. Compreneble, lernado de lingvo, cie la hebrea, ciu conservas tri genroi, cae cies adjectivoi, pronomoi, cae aparte verboi, devas accordigi cum la tre ofte neregula genro de la substantivoi, estas vera defio, cefe por plenaggia i lernantoi. Tial ne tro la facto che mi, chi ge patra lingua estas la itala, quancam iam tride de coc iaroin parolanto de la hebrea, dum flua ne pripensita rapida interparolado, quelc foie, cum grandega musigio de miai genepoi, min adresas al nepino per la vira verba formo, au al nepo ine.